E aí? Ô Zé essa aqui é a Lembra Zaf. Hashtag verão chão. Mexe a bunda, vai. Mexe a bunda, vai. Treme a bunda, vai, vai, vai, vai. Oi. É mais uma, né, filho? Posta foto de marquinha. Com a rabeta estralando. A legenda é hashtag vem verão que eu tô causando E deu caô, CL que tá mandando Jogando, jogando Com bum bum bombando Jogando, jogando Com bum bum bombando Jogando, jogando Jogando, jogando Com bum bum bombando Jogando, jogando Com bum bum bombando Sexto é dia de baile e nós tá te convocando Hashtag vem verão, quero ver bunda balançando jogando, vai jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, bom, bom, bomba, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, jogando, jogando, bom, bom, bombando, jogando, jogando, jogando, jogando. foto de marquinha Com a rabeta estralando A legenda é hashtag venderão que eu tô causando E deu caô, CL que tá mandando Jogando, jogando bum bum bombando, jogando, jogando Se tu é de baile e nós tá te convocando Hashtag vem verão, quero ver bunda balançando Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda balançando vem, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vai jogando, vem jogando, bom, bom, bom, Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Bom, bom, jogando, jogando, bom, bom, bombando, jogando, jogando, com bom, bom, bombado, jogando, jogando.